Јас ги имам завршено сите теми за исцелување во Библијата. Ако се секјавате уште на почетокот од нова година таму, кога ја започнав целата таа серија, споменав дека под исцелување ќе подразбираме само исцелување на телесни болести. Бев корегиран во однос на а, болеста на стерилност или немање деца или болеста на Ана конкретно, што не можела да роди. Бев информирана значи, од еден наш брат, дека и од психолошки причини може да се нема деца, не само од физиолошки. Меѓутоа, кога преминавме во Новиот Завет и зборувавме за Христовите исцеленија, сакајќи и не сакајќи, опфативме некои примери на исцеление кои што немаат врска со телесни болести, туку се работеше за исцелување на демоно обседнати, значи на изгонување на демони. И бидеќи таму прочитавме такви примери во Евангелијата, спротивно на мојата, значи, почетна дефиниција дека ќе зборуваме само за исцеление на телесни болести, на физички болести. Ќе мораме да ја завршиме темата после исцелувањето на хромиот во храмот, дела трета глава, зашто зборував пред две саботи. Во делата на пасторите постои уште едно исцеление, конкретно, мислам, исцеление, и некои дела зборуваат за разни исцеленија, општо. Например, луѓе се исцелувале од сенката на апостол Петар. Замисле колко била силна духовно првата црква. Христос повеќе не бил на земјата, луѓето и понатаму ги носеле своите болни и немокни на исцелени, ама каде ги носеле? Ги носеле во неговата црква. Замислете денеска да да почне да влегува народ, например, овдека, со своите болни на исцеление. Што ќе им речеме ние? Ќе им речеме, одете во болница, ова не е болница. Луѓето ги носеле своите болни во црква и чекале сенката на апостол Петар да помине односно, бидеќи тој не можел, <laughs> немал ни време, ни можност за сите нив поединечно, доволно било сенката негова да помине. Се секавате, жената со крвотечение велела доволно е да се фатам за Христовата облека. Овој пат не била потребна ни облеката, не била потребна никаква материја. Доволно била сенката. Во една друга прилика се зборува за крпите на апостол Павле. крпа, знаете што е крпа? Имам една крпа сега денеска што се пришев со неја цел ден. Може да се мисли како изгледа сега, горе е во станот. Цел ден се бришев со неја од пота. Се миев, па пак се потам, па се бришам. И се замислите со таа крпа, некој да биде, со таква крпа, некој да биде исцелен. Зошто функционира сите овие средства кај апостолите? Ајде го послушаме брат Трајче. Трајче, што би им рекол на луѓето ако влезат овде во црква со, и, со болни луѓе? Да. Било кој, да. Така. Убаво благодарен. Че иеко работиш во болница, не да го пратиш во болница. Да, токму така. Да. А се не така што одговор имаш ти? Точно. Да. Остатокот, да. Благодарам. Значи, духот ќе се и а, повлече од поголемиот дел од светот, а ќе се излее во полна мера врз остатокот. Е, сега ќе отвориме во дела на апостолите 16 глава. И тука ќе го почитаме тоа конкретно исцеление. Кој е било тоа конкретно исцеление? Тоа било едно исцеление што се случило во Македонија случило во едно место кое што некој од нас, група верници, го посетивме 2000 година последен пат, мислам. Некој може би приватно бил поскоро. Каде е тоа место? Во Филипи, да. Град именуван според Филип Македонски. Римски град, значи, што не било случај со сите градови во тоа време, значи, статус имал статус на римски град. Значи, имал статус, иако не бил во Италија, имал такви права и слободи како, да, како сите градови во Италија во тоа време. Претежно божечки град, пагански, со малку евреи, затоа немало синагога. Повеќето биле жени, како и Лидија. И се собирале надвор кај оној поток Значи, бидеќи нема синагога, евреите, кога нема синагога, таму каде што нема синагога, се собираат покрај река и во, во Вереја и во, и во Скопје, кај на старата синагога била покрај Вардар, таму кај денешен, кај Стоковна куќа Илинден, велат. Затоа таму го градеа и музеот на Холокаустот. Секогаш евреите покрај река ги крадале своите синагоги, во незнабожечки земји, или ако немало синагоги, покрај река се собирале на богослужение. Зошто? Бејќи реката била символ на нешто што очистува, што ја, на некој начин ја очистува паганската земја, на која што се наогиат, Така, тие тоа самите го толкували. Значи, Филип бил претежно незнабожечки град. Што се случило таму? Значи, читаме, Лидија се обратила на тоа богослужение каде што Павле посведочил, заедно со Сила, ги примила во незиниот дом. Дури 15 стих вели, не принуди и не принуди множина прво лице. Што значи тоа? Кога во делата на апостолите читаме прво лице, множина. Што значи тоа? Значи, дека меѓу присутните тука бил самиот писател дела апостолски, значи, самиот доктор Лука бил присутен. И не принуди, вели Лидија, да влеземе и да престојуваме во незината куќа. Значи, 16 глава, 15 стих. Тоа, тоа беше на крајот од 15 стих, само го споменав, инако мислешме да почнеме со 16 стих. 16, 16. Еднаш кога одевме на молитва, повторно прво лице, одевме на молитва, значи и Лука е пристен, очевидец на овој настан. Еднаш кога одевме на молитва, по патот не сретна една слугинка, односно робинка, која имаше гатачки дух. Таа на господарите свој им донесуваше големи приходи од гатањето. Вака било во првиот век. Како е во 21 век? Исто. Еден куп, гајачи, батачи, гатачи, бајачи, јасновици, клеопатри, караконджули, на турски е така, вестерка. Нема канал на кој што не постојат такве емисии, Нема наслава во Скопје каде што не постојат такви. Гатачи. Светот не се променил. Зошто? Зошто по, по ова прашање светот не се променил? По прашање на суеверие, гатање, бајање, спиритизам. Зато што духовите се се уште тука. Истите духови се се уште тука, истите бесови се се уште тука, а кај што ги има нив, мора да ги има и нивните слуги медиумите. Некојаш медиумите биле биолошки, само медиуми од, од составени од миелин, значи, од човечки нерви, а сега се составени од транзистори, од диоди, хартии, да, предходно, со неколку века, по само хартија, мастила. Но едно какви да се, едно тоа што имаме многу печатени и електронски медиуми, не значи дека секнала потребата од оние првите, што се викале медиуми во историјата, односно бајачите и гатачите, и ден денес ги имаа. ги имало, значи, и во Филипи, во првиот век. И секогаш тие зборувале за пари, гатале за пари, и тоа за големи приходи вели, 16 стих. Да сте што прават. Гатаат, лечат и бајат без пари? Се разбира не. Што е карактеристично за ова гатачка, бајачка, дека во Скопје по вообичајно да се вели бајачка? Оно што е посебно карактеристично за неа е следното. Нешто невообичајно на прв поглед. И одеки по Павле и по нас другите викаше зборувајки. Овие луѓе се слуги на Севишниот Бог. Тие го известуваат патот на спасението. Замислите, што, што зборува бесот на сиот глас неизин? Бидеќи тука бес зборува, не зборува жената, слугинката, пајачката. Незиниот дух е таму некаде, во позадина, исклучен потиснат. Зборува демонот, како што зборувал преку гадаринците, како што зборувал преку оние кои што Христос ги исцелил. Спротивно на она што би го очекувале, бесот овде кажува вистина. Демонот кажува вистина, Гатачкиот дух кажува вистина. Дали Павле и Сила биле слуги на Севишниот Бог? Да. Дали тие го навестувале патот на спасението? Да. Зошто демонот ја рекламирал апостолската вистина, апостолската проповед? Што мислите? Зашто да рекол, овие луѓе се лажни пророци, овие луѓе се секташи, овие луѓе се нововерци, овие луѓе се опасни. Не вели така? Така велат неупатени луѓе, неинформирани луѓе. Но они што знае, а бесовите повеќе знаат од нивните слуги, тој што е информиран, интелигентен ум, тој не вели така. Секаде во Евангелијата, кога, кога читаме, кога бесовите се срекаваат со Христа, што велат? За Него. Ја кажуваат вистината. Ја исповедаат вистината, замислете. Ти си син Божи, ти си светец Божи. Зошто Христос, читаме на повеќе места, им забранувал тоа да го зборува? Зошто и апостол Павле не му било мило што оваа бајачка ја зборувала вистината за нив, што им правила реклама. Зошто? Што читаме понатаму? 18 стих вели, ова го правеше таа многу дни. Значи, не, не беше само еднаш. И кога му здодеа на Павле, значи на Павле му здодеа. Павле бил човек како и ние, човек на кој што може да му се здоде. Јас сум исто така човек на кој што може да му здоде нешто. И кога нешто ќе ми здоде, кога некој ќе ми здоде, јас повеќе и не го почитувам. Му спуштам телефон веднаш. Здоде. До тука било. И Павле беше човек кој што можело да му се здоде, чие што трпение имало граница. Но прашањето е, зошто за еден ваков случај? Што било лошо во она што го кажувала женава? бајачкава. Што било лошо во тоа што бесовете му кажувале на Христа, велики ти си светец Божи, ти си син Божи, зарем прерано дојде да не измачуваш, да не погубиш, да не испратиш во гената, огненото езеро. Павле, значи, откако му здодеа, се сврте и му рече на духот, ти заповедан во името на Исус Христос, излези од неа и излезе во истиот час. Штом видоа господарите незини дека пропадна надешта или изворот на нивното богатење. Че овде се, цел бизнес се упропасти со Божијата сила. Го фатија Павле и сила и ги довлечка на площадот кај началниците и кога ги приведоа пред управниците, рекоа Еве, еве што велат луѓето, тие што се поглупави од демоните. Денешната така наречена светска елита, а со еден спор се вика подземието, значи тие се и подземја, додека господовите избраници се небесната елита, каде што е многу пославно да се припаѓа, нели? Значи, овие пак знаат каде име местото, затоа си се нарекуваат подземје. Овие господари неизини и самите биле робови на сатаната и на неговите ангели. И што велат овие сега? Значи, што вели човечкиот ум? Што велеше демонскиот ум? Ти си светец Божи. Овие луѓе се слуги на Севишниот Бог. Демоните зборуваат вистината. Дори апостол Јаков ќе рече, демоните веруваат, ама се тресат. Таа вера што ја имаат не е спасоносна вера, туку е вера што ги осудува. Тие се премногу паметни, значи, ја знаат вистината и не можат, не можат да направат бајрам на паметот. Не можат со сила да се направат поглупави на ниво на нивните слуги, и следбеници од, од крв и месо. Ја знаат вестината и немаат ни друг избор, освен да ја исповедаат, иако тоа исповедање на вестината за нив е измачување, за нив е тоа страф и ужас. Страф и ужас е да го слушнат Христовото име. Како се сведочи Рожер Морно во својата книга. А камоли да се соочат со неговата сила. Но зошто? Значи, луѓето велат, да овие луѓе што се јудеци, значи евреи, го бунтуваат нашиот град и проповедаат обичаи што нам, како римјани, не ни доликува ни да ги примаме, ни да ги извршуваме. Значи, луѓето го подгреа едноставно национализмот на дом, локалното население, бидејќи Филипи беше римски град. И толпата се разбира, буцната, значи, од овие политичари, толпата направи неред. Ки фрлија на крај во затвор, знаеме што случило понатаму, но прашањето останува зошто, зошто на Павле, зошто на Христа не му се допаѓа вистината што ја кажуваат непријателите бесовите. Да ги кажуваат вистина. Оде една достана причина. На вистината не е потребна демонска, сатанска реклама. Што се случува кога на вистината и се дава сатанска реклама? Што се случува тогаш? се случува спротивниот ефект. Луѓето нема да поверуваат во вистината. Тук ќе поверуваат во измамата. Од таа причина, од таа причина брат Борче не сакаше, и тоа е за пофалба, а јас сакав. Јас признавам дека сакав. Брат Борче не сакаше концертот концертот на а, како се викаше Значи, Константин го знаеме, да, меѓутоа, мислам дека има име како група, да. Се едно заборев јас. Да, благодарам. Да биде постиран на да, на да речеме во архивата на сите наши богослужени и проповеди. Зошто? Зато што ќе испадне дека христијанската цричка црква како да го се солидаризира или го признава оно што приватно си го прави кај Шаров, кај него, неговото дејство, неговото делување и така натаму. На вистината не и треба сатанска реклама. Затоа што кога ќе добие сатанска реклама, тоа ќе се постигне спротивниот ефект – Еве еден друг пример ќе ви кажам, се случи прилика, значи ова беше, мислам, пред, мислам, пред две години беше тоа, нивниот концерт, малку порано, пред три години. И тука беше почеток на јануари, мислам, 2012 година, кога беше и погреб, кога беше на погребка и мајката на сестра Вики, нали Киро Глигоров тука брзо почина исто. Значи, на самиот почеток на годината, први и втори јануари, Првата сабота после тоа бев во, на богослужение во Вера. Знаете што се прочита за 5 минути? Тоа беше материјал што, не знам дали тука се прочита, ако го имавме, ако го користевме. Значи, тоа беше материјал што се читаше во сите аднотички цркви, во целиот свет. Знаете што се прочита? Јас не верувам дека до таму се отишло. Братот што во вера ја читаше, ги читаше 5 минути, на крајот, кога ги прочита, рече, сведочам, јас сум сведок дека тоа го рече, браке и сестри, јас не верувам во ова. Значи, он ги чита од катедра, петте минути, и на крај вели, браке и сестри, јас не верувам во ова. Тоа беше наистина страшно да се, да се чуе. Што беше протурено во материјалот за петте минути? Беше протурена тезата дека да го парафразирам сето тоа, Ние адвентистите на седмиот ден не сме секта, затоа што, меѓу другото, и се почнам да реди, не признале Обединетите нации, не признале овие, не признале оние, светскиот сојуз на црквите не признале. Со други зборови, не призна сатаната и, и, и неговите демони, и нивните слуги во овој свет од крв и месо, не признаваат. Светската масонерија не признава. Подземјето не признава, браке и сестри. Затоа не сме секта, затоа што тие не признаваат, а, па, па баш затоа што тие не признаваат, значи вие сте баш затоа секта. Тоа беше мојот коментар. Гјавол, тешко вам гјавол кој ќе ве признае. Како негови. За жал, таква е ситуацијата. Во овој свет, да бидете на Господова страна, значи од светот да бидете непризнати, отфрлени. Блазе вам, вели Христос, кога светот, луѓето, ќе зборуваат лошо за вас. Така им правеја на пророците пред вас. Тешко вам, кога светот ќе зборува убаво за вас. Тешко вам, кога светот ќе ме признава. На вистината не треба сатанска реклама. Христос им наредувал на бесовите да молчат и да не ја кажуваат вистината. Оно што се откажал од вистината и оно што се бори против вистината, тој не треба да ја зборува вистината. Тој не треба да ни биде помошник, тој не треба да ни биде сојузник. Пред некоја година се секјам на Фейсбук се ширеше една друга вест како Хилари Клинтон ги поддржува да тесте на седмиот ден, ги, ја, ги поддржува и евреите, па заради нив се залага за слободна сабота и така натаму. Да, ворете сега ако некој од власта се залага за верска слобода, меѓутоа таквата реклама не е тоа нешто што треба да се фалиме ние и да го шириме и да го прераскажуваме. Бидеќи ако Содом и Гомор станал наш сојузник, тешко нам. Тешко нам, зато што се гледа какви се резултатите. Ако ги кршиме другите заповеди, ако кршиме една Божја заповед, било која, тогаш ја кршиме и четвртата, бидеќи четвртата не може да се држи, ако се кршат другите. Божјот печат не може да се прими, ако постои и најмал греф, и најмала нечистотија, што свесно ја негуваме во нашите срца. Нашето време за жал измина. Измина и саботата, или тука и некаде.